Трупа Арне знайшли з розбитою головою. Станко пішов у Гридницю, де найшов воєводу, щось допитував ратників та гриднів про хід боротьби і погоні. Йому не вистачало слів для похвали заслуги станка. Наша перемога це твоє діло, хлопче. Я даю, що Великий князь не забуде тебе. Поки що тобі передаю провід дружини, яку мушу підіслати воєводі Мстиславові. Найдеш його за сяном або у перемишлі. Відведеш йому сотню гриднів та всякінне боярство. Не забувай моїх наказів, а щоб ти міг надати своїм словам вагу і найти послух, то призначаю тебе сотником замість вбитого Томира. Молодець схилився до стіп воєводи. Спасибі за честь, яку виявляєш мені достойний. Я постараюся все сповнити по твоїй волі. Та в мене є ще гроші козняка, він у його дочки Мирослави, а приданий для мого друга Романа, княжого прибічника. Ці гроші хотів Свен роздати між наємників. Боярин із мощаниці, певно, радо посягнув би по нього. Яке ж тобі діло, засміявся воєвода. Раз ти здобув гроші, то вони твої, а раз ти маєш бути зятим мощанина, то вони подвійно твої. На ньому нема знаків власника, а гроші кинені на лихе діло, хай пропадають. Ба ні, воєводу. У мене є заповіді, які додержується кожний, хто знаменується Христом, а сьома з них звучить не кради. Як знаєш, і між гриднями нема ніколи суперечок про моє і твоє. Кожний шанує чуже, а тільки славою діляться всі рівно. Так учив нас князь, така поведінка і у варягів. Я не Албаз, правда, нагадав собі Соломирич. Ти знаєш, що сталося з Албазом, правда? Ні. Він із помсти бажав нас усіх зрадити ятвягам, але Свен пронюхав не знати, як його попередню зраду, і наказав повісити на гілляці зрадника. Так його й знайшли радники боярина з білою, а бранці розказали всю подію. Катюзі по заслузі, махнув рукою збранич. Я рад, що ти, хлопче, не посягаєш на чуже добро, як бажав цього він. Однак, якщо так, то навіщо журитися? Віддай добро князеві або добрині. На жаль, у князі, якщо вернеться, буде більше діла, ніж займатися чужими грішми. Добриня в Києві. Мощанин сам ласи на гроші, як мало хто, а я не хочу, щоб на нього лягло тавро злодія. Ось чому не можу передати скрині йому. Тільки ти, воєводу, можеш помогти мені зберегти ці достатки. Я гадав би їх закопати у землю, у клоні, поставити сторожу, а щойно після війни перевезти в Київ. Я лишу тут своїх отроків, а ти достойний визначиш десяток гриднів із дружиною, хоч би таких, щоб їх легко ранили в битві. Соломирич подумав хвилину. Справді, так буде найкраще. Пізні квіти. З давніх давен до родини збраничів належали чималі селища городниця і городище, розташовані в закруті Дністра у сусідстві Залісся, від якого ділив їх усього день дороги. Городище лежало на горбку, городниця над рікою, а по той бік городища розляглось село Підгороддя. Воно бувало завсіди вдованим наділом першої жінки боярина або переходило на молодшого її сина. За Дністром лежало друге селище, теж чимале і багате називали його Заріччям, а всі чотири разом творили городську волость, яка сягала південною окраїною Карпатського підгір'я, а північною підходила під Червоноград та Залісся. Після смерті старого збранича городище і городниця було посіллям найстаршого сина Станка. У підгородді сиділа бояриня Ольга, а брат боярина Святополк у Заріччі. Святополк, воєвода князя Володимира, на все східне підгір'я мав пильнувати безпеки шляхів, якими купці їхали на Закарпаття, тим то й не було його звичайно дома цілими місяцями. Населення покуття і верховини вважало кожного чужого, що проїжджав туди в першій мірі здобиччю, тому брали з нього хто що міг. Закон ніяким чином не міг досягнути тих легконогих легінів на вершинах гір других володарів рівнини не вистачало б на це у краю, де зрубана смерека або кинена каменюка могли розтрощити цілу сотню. Важке було завдання Святополка та його сусідів, тисяцьких із західних Карпат, влада яких сягала аж по Дунаїць. Тому князь Володимир посилав на підгір'я так само, як на степове пограниччя, головно добровольців, яких нагороджував щедро за вірну службу. Але життя у постійній тривозі серед ненастанних виправ, боїв оп'янювало, як хмільний напиток. Хто раз у ньому засмакував, той повік не міг від нього відріктися. Святополк зайшов у літа досить далеко, подумав про сім'ю, а коли подумав, що вже крайній час обзавестися жінкою, було запізно. В його товаришів давно вже підростали цілі гуртки дітвори та молоді, тож самітно, невідрадно, сумно було в заріччі. Бояриня Ольга, за нею всі сусіди привикли вважати його посілля дідицтвом млада, наймолодшого збранича. Та не так сталося, як гадалося. З останнього походу вернувся святополк не один. З ним була невелика ростом чорнявка з чудовим личком та очима, чорними, як нічка у Чорногорі. Гарні були дівчата на Русі, чи то в боярських дворах, чи в Можицьких хатах, одначе такої кралі не бачив ще ніхто в городській волості. Її то впровадив святополк у двір та наказав челяді служити їй як боярині. Справді вона схожа була більше на княгиню, бо мала золоте чільце, намисто з грецьких монет і чудові сукні. Зате поведінка її була дивна. Вона не займалася нічим поза вишивками та виправою дорогих шкірок. Ніхто не вмів так виправляти шкірки, як вона. У заріччі цією працею займалися гарбарі, а жінки мали з варевом та господаркою дуже багато діла, яке займало в них мало не весь час до пізньої ночі.